E aí, Yuri Martins? Minha mina veio brigar comigo e eu reverti a situação. Olha o que eu falei pra ela. Eu falei para ela, ah ah, que discussão, não ajeita a situação. Vem cá, mozão, que eu vou te passar a visão. Que a melhor parte é quando nós faz as bases. Vai sentando suave, vem quicando suave, de ladinho suave. Vem amando suave, vai sentando suave, vem quicando suave, de ladinho suave. Vem amando suave, pego no seu cabelo desse jeito que tu gama. Que a melhor parte dessa treta é nós dois na cama. Pego no seu cabelo desse jeito que tu gama. Que a melhor parte dessa treta é nós dois na cama. Sabe o que você faz? Ó. Oh. Vai sentando suave, vem quicando suave, de ladinho suave, vem amando suave. Vai sentando suave, vem quicando suave, de ladinho suave, vem amando suave. Então vai. para ela, ah ah, que discussão, não ajeita a situação. Vem cá, mozão, eu vou te passar a visão. Que a melhor parte é quando nós faz as pazes. Vai sentando suave, vem quicando suave, de ladinho suave, vem amando suave. Vai sentando suave, vem quicando suave, Peladinho suave, vem mano suave Pego no seu cabelo desse jeito que tu gama Que a melhor parte dessa treta é nós dois na cama Pego no seu cabelo desse jeito que tu gama Que a melhor parte dessa treta é nós dois na cama Vai sentando suave, vem quicando suave, de ladinho suave, vem amando suave. Vai sentando suave, vem quicando suave, de ladinho suave, vem amando suave. tô cansada de brigar com ela, hein? Então passa a visão.